Bagaimana hukum membaca mushaf Al-Quran Kita membawa dalam tas, dalam keadaan tidak berudu Hilaf di kalangan para ulama Tentang masalah ini Dan uh, Yang saya pahami dalam masalah ini Bahawa membaca mushaf Dan membaca mushaf Itu utamanya dengan berudu Utamanya dengan berudu Ya Adapun dikatakan harus berudu dan dosa kalau dia memegang tidak berudu, ini sulit kita berpendapat dengan ini. Bab hadis yang dipakai berdalilkan, la yamassul Qur'an illa tahir, tidak ada memegang Qur'an kecuali orang yang suci, orang yang tahir. Tahir itu punya banyak pengertian, tahara punya banyak pengertian. Karena punya banyak pengertian, tak bisa dikhususkan dalam satu pengertian. Karena itu tidak jelas, apalagi nanti Nabi SAW bersabda, Aisyah berkata dalam hadis riwayat Muslim, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah fi kulli ahyani." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah pada semua keadaan, Pada semua keadaan, Dan juga di dalam hadis Aisyah, ketika Aisyah melakukan haji, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haji Aisyah dan Aisyah dalam keadaan haid." Maka Nabi berkata kepadanya, "If'ali ma yaf'alul hajj." Uh, eh, illa an taqulu bil bait hatta waqtuhu kerjakanlah seluruh apa yang dikerjakan oleh orang yang haji kecuali tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Jadi Aisyah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan atau Aisyah diperintah untuk melakukan seluruh kegiatan haji. Seluruh kegiatan haji, amalan ibadah yang diperbolehkan di haji kecuali tawaf di Ka'bah saja. Kita dilarang. Ya, dari sini boleh perempuan masuk masjid dalam keadaan haid. Dari sini ya, boleh perempuan membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Dari sini boleh perempuan berzikir dalam keadaan haid dan seterusnya banyak hukum yang bisa dipetik dan para ulama mengambil hukum tersebut dari yang kuat insyaallah taala. Apakah seorang ketiga selesai mandi lalu dia salat tanpa wudu? Apakah salat dia syah atau tidak? Tolong jelaskan. Ketika dia mandi, apakah dia niat berwudu? Kalau dia mandi sambil meniatkan dengan yang wudhu, iya, salatnya syah. Nah, kalau dia niatkan. Sebab diterangkan dalam hadis Aisyah riwayat Imam Ahmad Al-Masai dan lain-lainnya. Kata Aisyah, kata Nabi SAW, La yagdasilu ba'da al-gusul. Adalah Nabi SAW, beliau tidak mandi, atau la yatawakau ba'da al-gusul. Beliau tidak beruduk setelah mandi. Jadi kalau sudah mandi, beliau tidak beruduk lagi. Ini kata Syekh Bimbah, Hadis ini harus diputuskan dengan hadis Imam Al-Amal bin Niyad. Dia disyaratkan apabila dia meniatkan. Dia meniatkan. Nah, orang misalnya menciburkan dirinya sekali. Dia niatkan dengan nyungi. Ya. Maka tidak syar. Dia berduduk. Kalau masuk ke dalam kamar mandi, dia niatkan dengan nyungi. Syar, dia berduduk. Tapi kalau dia berudu dengan tuntunan yang dituntunkan lengkap, itu lebih utama dan lebih afdal. Lebih utama dan lebih afdal. Di sini kita berbicara syah tidaknya saja. Ya. Kalau dia niatkan, maka hukumnya syah. Orang salat ketiga salam, lalu dia mengusap mukanya. Apakah ini perbuatan bid'ah atau tidak? Nah, yang seperti ini, kalau dia melakukannya terus menerus dan dia tahu hadisnya lemah, dia itu dihukumi tidak. Dihukumi tidak. Kita sendiri yang meyakini hadisnya lemah, itu terhitung perkara tidak. Tapi para ulama khilaf dalam hadis tersebut. Al-Habib bin Hajar menghasankan hadisnya dari seluruh jalan-jalannya. Dalam uh, eh, bulu bin Marah. Dan Eh, Syekh Al-Albani Sehingga saya Melemahkan syaitnya Dan juga Syekh Al-Mukbin Melemahkan hadis tersebut Dan ini yang kuat Mengusap tangan Atau mengusap kedua muka setelah eh, Berdoa Itu tidak ada dalil syar'i Atau tidak ada dalil sahih Yang menunjukkan tentang Yang ada cuma hadis yang lemah saja Apakah boleh seorang bersuci dari hadas kecil dengan satu gayung? dengan satu gaya. Ya boleh saja. Nah, dengan satu gaya ini. Yang penting, ada itu, ini dibedakan ya, antara masalah itu. Masalah tentang dua kullah, itu masalah sifatnya di dalam masalah air. Yang, apa, uh, atau di dalam masalah najis yang sifatnya sulit mungkin baru dipahamkan yang cara ini. Ini agak panjang. Aku selesai saja sudah baik. Kedatangan begini. Bahasanya yang kuat di dalam di kalangan para ulama tentang masalah mencuci atau berbersih dari hadas. Seseorang itu kata dia siram dan hadasnya sudah hilang semua. Sudah hilang hadasnya, maka itu sudah cukup. Sebab yang diinginkan adalah membersihkannya dari hadas. Dan tidak harus bersih semua. Memang. Ya, karena itu ketika membersihkan uh, istinja pakai batu, itu kan batu tidak bisa membersihkan. Apalagi apalagi kalau orang buang besar kan, dibersihkan semuanya sampai tidak ada yang tersisa. Enggak. Karena itu kata para ulama, hadas sedikit atau sesuatu yang sedikit tersisa itu dimaafkan. Sesuatu yang sedikit tersisa itu dimaafkan. Kita habis? Nah. InsyaAllah kalau misalnya cukup dengan hal tersebut satu bayar itu cukup. Ya. مناطق ومنازل منازل الحكاية بحرم كان بلا syariah dan dari setiap muslim meninggalkannya. Dan tentang diharamkannya onani, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innakum ghairu malumin." Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Orang mukmin itu adalah orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istrinya dan budak yang dia milik. Sekarang budak tidak ada. Berarti cuma pada itu. Selain dari itu, yang dikatakan, siapa yang mencari selain dari itu, maka dia telah melampaui batas. Dan seorang kalau belum mampu nikah, bukan disuruh nanti. Tapi disuruh untuk menjaga kehormatan diri. فَلْيَسْتَعْفِجِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ Hendaknya orang yang belum mampu nikah istighfar menjaga kehormatan dirinya sampai Allah memberikan kecukupan kepadanya. Dan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ana asyara syabab." Kalian anak muda. Man istata minkum al-ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang punya kemampuan al-ba'a? Al-ba'a di sini ada dua penafsiran ya. Ada yang mengatakan al-ba'a mampu melakukan itu. Dan ada mengatakan al-ba'a itu adalah mampu memberikan nafkah, kemampu uh, eh, di dalam masalah kehidupan dia. Dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn, Ibn Taymiyyah, penafsiran yang terakhir. Sebab kalau yang diinginkan mampu itu, maka rata-rata laki-laki mampu, anak muda mampu. Nah, maka yang diinginkan al-ba'ah dari sisi kemampuan. Maka kata beliau, siapa di antara kalian yang punya al-ba'ah, maka hendaknya dia nikah. Dan siapa? Sebab nikah itu, Allah dulil basar wa ahsanul farf. Lebih menunjukkan pandangan dan menjaga kemampuan. Dan siapa yang belum bantu? Maka alaihi bisawr. Belanya dia berpuasa. Fainal lahul jahat. Berpuasa itu adalah umat syahwat. Itu berpuasa kalau tidak mampu. Bukan disuruh nabi. Nah. Kerana itu tidak benar fatwa Imam Syokani. Memang Imam Syokani memberi fatwa bolehnya onani dalam keadaan darurat. Itu termasuk dianggap kekeliruan beliau. Ya, rahimahullah ta'ala Syekh Mubil punya bantahan khusus terhadap Imam Syokani dalam masalah ini. Iya. para remaja untuk menghindarinya. Pertama, jaga pergaulan. Yang kedua, banyak menurut ilmu. Yang ketiga, banyak ingat akan bidadari di surga. Ingat bahawa bidadari itu didapatkan bagi orang yang menahan pandangannya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Kenikmatan di surga di dunia ini tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan surga. Ingat sesuatu yang melakukan maksiat, dia sabar. Di surga nanti akan lebih baik insyaAllah dia dapat dan hatinya akan terasa senang insyaallah dengan hal tersebut. Nah, kemudian yang keempat, ya, untuk menghindari hal ini, dia berpuasa sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dan ada kiat yang lain insyaallah dan segera itu cukup. Apa hukum onani sama dengan azan? Adapun azan itu hukumnya makruh. Ini harus pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Sebab dalam hadis Jabir yang Muslim beliau berkata, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Kami melakukan azab dan Qur'an turun. Ini kami perbolehkan semua hukumnya makruh. Faqad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Tazawwajul walid al wadud, fa'in mukatilun bi Jika kalian dengan perempuan yang penyayang baik melahirkan anak. Maksudnya baik melahirkan anak, Bagaimana caranya? Banyak melahirkan anak. Kalian belum pernah nikah. Maksudnya dilihat keturunannya dia. Oh dia lihat ini. Oh, dia banyak berkedara. Berarti ini asalnya dari keturunan yang bisa banyak anaknya. Gitu. Ya. Nah, maka jika ada kepada perempuan yang penyayang banyak, bisa banyak melahirkan anak. Sebab saya merasa bangga dengan imatku yang banyak. Ini dalil tentang makruhnya uh, eh, azal tersebut. Apa hukum mencari dana dengan memakai proposal? InsyaAllah Ta'ala di selain beliau. Apa hukum mengelola? Lah? Anak dan SDIT. Kalau dasar Islam terpadu yang bermanhat salah. Oleh saja hal tersebut. Nah, kalau memang bermanhat salah, yang dasar syar'i. Ya. Dan sebagian orang ekstrim dalam permasalahan. Tidak punya lingkup banyak di dalam ilmu agama dan berani memberikan kesimpulan tanpa ilmu perlu diketahui ada dikenal di kalangan para ulama seperti Imam Malik dan para ulama ahli Madinah dan orang-orang mengikutinya dan ini juga pendapat Faisal dari para ulama tentang masalik al-mursalah masalik al-mursalah ini masuk ke dalam bentuk masalik al-mursalah iya walaupun panjang berinci antara bila dan merah masalik al-mursalah tapi dia masuk ke dalam masalik al-mursalah dicatatnya pencatatan orang-orang yang berangkat jihad itu ada di zamannya Umar mulai di zamannya Umar tapi dipakai secara umum punya dari sisi maslahat ada kaitan secara umum dan ada khusus umum yang berkaitan dengannya. Demikian pula dalam madrasah. Biasanya tidak ada madaris, bikin madrasah-madrasah, cuma di halakah dulunya. Setelah itu ada madaris. Dan tarikh madaris itu sudah lama dari ya, generasi pertama sudah ada dari tarikh madaris. Nah, Allah Al-Mustah. Sementara atau orang-orang yang memberikan ketentuan ini dia syariat kata ini harus begini. Ini butuh untuk mengoreksi kembali. Ya. Dan butuh bertanya kepada para masyarakat. Sebab kalau madari atau hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Betapa banyak sekolah-sekolah di sekolah yang eh, direkomendasi oleh para ulama kemudian tetap berjalan. Nah, hendaknya mereka uh, introspeksi diri dan bertanya kepada para ulama di dalam masalah-masalah yang seperti ini. Sebenarnya kalau kita ini menurut Ustaz Syekh saya Dalam melakukan tashbih Dalam menjelaskan asma dan sifat Allah Yaitu Ustaz menjelaskan sifat Allah Al-Akbar yang maha besar Dalam saya ini saya menjelaskan Ini bukan kaitannya dengan saya Tapi kaitannya dengan Ustaz saya ya. Nah Itulah seperti itu orang-orang yang tidak jelas bentuk-bentuk tahdirnya Hanya berita-berita burung sana sini Dan tidak punya rasa takut kepada Allah Akhirnya kabarnya miring semua Ya sampai Nah Kemudian masalahnya juga, orang-orang memberikan hukum dan mereka sendiri tidak paham asma wa sifat. Salah dalam asma wa sifat jadi. Wallahul mustaqim. Dan ini saya sudah terangkan dalam satu kasus eh, tersendiri. Bisa untuk dengarkan. Ada kejelasan sedikit. Ya, saya telah terangkan sedikit berkaitan tentang hal tersebut di dalam nasihat terhadap mereka yang melampaui batas. SAW tidak pernah memalingkan badannya ke tangan kiri pada waktu salat. Ini salah yang baca ini adalah salah. Sebab hadis-hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Tunggu ke Sayyid Bukhari, di akhir kitab salat akan dapat insyaAllah. Tentang kalimah. Dan para sahabat sebagian sahabat itu senang berada di sampingnya Nabi. Sebab Nabi kalau balik, beliau balik ke arah kanan. Beliau balik ke arah kanan. Nah, lima tahun itu sunnah. Saya itu adalah buat yang dilakukan oleh Nabi sebelum beliau diutus sebagai seorang Nabi. Dan itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah setelah Rasulullah SAW menjadi Nabi, beliau berkata, Ya, wahai sekalian anak muda. Kembali kepada anak muda. Terus, hukumnya siapa? Manis tokoh minkum ba'ah. Siapa yang punya kemampuan untuk al-ba'ah punya kemampuan untuk berat. Itu ukuran. Punya kemampuan berapa pun umumnya, silahkan maju. Itu perkara yang bagus. Dan seorang, dalam masalah nikah, itu ada beberapa keadaan. Ada seorang punya kemampuan nikah. Dan kalau tidak nikah, dikhawatirkan jatuh fitnah, maka seperti ini bukan sunnah hukumnya dia nikah. Wajib putri. Ya. Ada orang, uh, 50-50, 50-50. Nah, ini kemampuan mereka. Dan dia tidak ada kemungkinan atau dia aman dirinya, tidak jatuh dari fitnah. Mungkin sibuk menuntut ilmu. Ya seperti ini kalau misalnya dia ada kemampuan atau memang ingin, ya nikah maka disunahkan untuk melakukan sunnah nikah tersebut. Nah, ini kan dirinci oleh Ibn Qudamah, Rahimahullah Ta'ala dalam Al-Mubri. Okay. Tapi kadang seorang penuntut ilmu talib lain punya uh, hal tersendiri yang uh, ia melihat bahawa ia menuntut ilmu untuk saat ini lebih bagus. Ya. Nah, dan sebenarnya jika bagi seorang penuntut ilmu itu juga perkara yang kadang baik, kadang tidak. Tergantung orang itu. Ada sebagian orang setelah dia menikah, Masya Allah, semakin rajin. Dan semakin uh, giat dalam menuntut ilmu. Cara orang-orang yang kenal di tempat saya mungkin. Tadinya kalau duduk di depan syif, Masya Allah. Kalau nikah, terlambat terus di agak. Ya. Nah, ini yang seperti ini kurang baik. Ini kurang baik. Maka berbeda-beda seorang itu dalam hal ini. Maka dia lihat ya, apa yang cocok untuk masyarakat dirinya. Dan banyak memohon kepada Allah Subhanahu SWT istiqtara. InsyaAllah, kita akan sehidupkan yang baik. Thank you. Bagaimana hukum memotret orang atau hewan? Merekam pakai CCTV. Ya. Uh, yang saya ketahui ya, yang membolehkan hal ini di zaman ini itu cuma Asy'ib bin Musaibi, rahimahullah taala. Nah, itu diselisih oleh ulama yang lain. Barakallah. Dan cek ini, mana Bagaimana hukum menikahi wanita yang kafir? Silas di kalangan para ulama. Ya. Dan uh, yang saya tahu dari Syekh Muhammad Aliman ya, bahwa hal tersebut adalah perkara yang dibolehkan perkara yang dibolehkan kalau dia punya rasa aman dalam agamanya walaupun dia sendiri memandang bagusnya ditinggalkan bagusnya ditinggalkan nah sunnah tahiyatul masjid Tayyal lain Sementara Talim akan segera mulai. Apakah membatalkan sholat Atau menyegarakannya Ya sholat dulu Ya sholat Nah Ya sholat Selesaikan sholat Setelah itu ikut tali Demikian Rabb Nabi SAW ketika seorang masuk Dia dalam jalan khutbah Jumat Khutbah ini Talim dalam posisi yang Apa namanya Uh, posisi yang Beda dengan taklim yang lainnya, taklim khusus. Ya kan? Khutbah Jumat. Tidak ada orang masuk, belum sholat, langsung dulu. Kita orang nanti dulu, sholat tahiyatul masjid. Bolehkah kita melakukan dua ibadah dengan dua niat? Nah, kalau dia gabungkan antara dua ibadah, itu hukumnya boleh. Dengan ketentuan. Jenis ibadahnya sama. Yang kedua, mungkin digabungkan. Mungkin digabungkan. Ya. Uh, ada lagi syarat yang ketiga sendiri. Sebab kalau Ibn Rajab dalam kawal sikri. Ada pilihan. Jika contoh dari para ulama. Seperti misalnya tahiyatul masjid. Dan salat, dua sun, eh, salat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Dan maksudnya adalah melakukan dua rakaat. Kalau dia lakukan hal tersebut, dia niatkan dua niat, maka itu sudah cukup cukup untuk semuanya. Nah, ini bisa digabungkan. Jenisnya sama, bisa digabungkan. Bisa digabungkan. Maka seperti ini dibolehkan oleh uh, para ulama. Imam Syaukani berkata, saya pelajari hadis ini tentang masalah menggabungkan niat ini. Saya pelajari belasan tahun dan saya dapatkan tidak ada masalah dengan hal tersebut. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Mubid, rahimahullah ta'ala, beliau berjalankan dengan hadis, inna malamah dengan niat. Tunggu ya, setiap amalan itu dengan niat. bahawa ikhwan muslimin itu tahrir adalah firqa yang sesat. Apakah Muhammadiyah versi versi NU tidak itu sama? Ya, hukumnya sama. Cuma kita diingat ya ikhwan, hukum umum beda dengan hukum orang per orang. Itu harus diketahui. Dan ini juga sebenarnya termasuk kaya dalam tahrir. Ada disebut jemaah ini, misalnya jemaah tablik, misalnya jemaah ahli bidah, ya. Kan? Tapi orang per orang dalamnya belum tentu. Orang yang tahu manhajnya jemaah tabligh, dia tak benar dan meyakini jemaah tersebut, maka ini yang dikatakan ahli tidak. Tapi orang yang tidak tahu kadang dia menginginkan kebaikan, tapi tidak tahu. Ini diingatkan. Kalau dia terus seperti itu, baru dihukumi dia yang tadi. Ya. Kami, ya? itu satu dari Syekh Mubdil menjelaskan tentang hal tersebut. dilakukan sehabis sholat oleh rutsunnya supaya tidak berbuat bid'ah. Selesai setelah sholat ada berzikir. Nah, dia berzikir dengan ketentuan, zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah. Dan jangan melakukan perkara-perkara seperti mengangkat-angkat um, eh, berdoa, berjamaah, kemudian berdoa mengangkat tangan di sektor itu. Ini gitu ya, bicara. Tentang yang dikritik ada. Dan Alhamdulillah disebutkan di majalah Nasihat, yang sekarang sudah terbit, itu tentang tentang zikir yang sahih. Ada beberapa zikir yang sahihnya lemah seperti uh, membaca uh, Allah Allah wa shukrul sharif lah, alhamdulillah. Tadi ini hadisnya lemah. Ya. Jadi kita tidak sebut. Juga beberapa zikir yang lain uh, ada kita pandang lemah. Jika kita akan kita lakukan pasti. cukup ya. Kira cukup dulu sampai sini. Hah? Hari ini memang materi banyak berkaitan dengan jadi kita agak lambat hari ini. Baru berapa poin tadi kan? Satu sembilan poinnya. Nah, insyaAllah nanti hari besok, kemudian kita mengambil kehidupan itu. Dan kita, saya sendiri, berusaha untuk menyelesaikan kitab ini selama tiga hari. Memohon kepada Allah Taufiq, Amin Ayayah. Wafat Allah Tuhjilir, lima yusyubuhu wa yabba, صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته